Oye, <laughs> esta canción va para mi socio, eh. <laughs> Dice, los giles me buscan roña y yo enfocado en las mías haciendo plata mientras quemo una macoña. <laughs> Viven en Babilonia, se hacen los rochos y son todos arrastrados. Ni esa turra una demonia, ella está pilla que no quiere matrimonio, te va a dejar plantado sácate el moño. Que tu guacha la que se moño Una pista vacilona. Y en pleno baile en la noche se descontrola. Botella de champaña y cuatro guachas bien culonas. Las mujeres solteras viven moviendo la cola. Y mi compañero mano arriba la pistola, pistola, pistola, pistola, pistola, pistola, pistola. Burro la pistola, pistola, pistola, pistola, pistola, pistola, pistola. La vieja, pará, boludo. Mirá que acá adentro este es el poronga. ¿Este payaso es el poronga? ¿Este payaso es el poronga? ¿Qué eh? Atentamente, en el VIP con los dementes. Botella fría y tu guacha caliente. La zorra en Instagram manda foto y no se arrepiente. <laughs> eso que yo no soy cliente. ¿Qué onda, pariente? Vos sos la chispa y yo la corriente. Corre que te voy a romper los dientes. Dicen que son turro y de piola, yo sé que mienten. Dejan de ser vagos cuando la presión se siente. Un saludo para los barrios y para los que no están presentes. A mi hermano el sicario y la mafia de zona oeste. Los vagos en zona sur y los menores son mi gente. Y en zona norte ustedes saben lo de siempre. Para la mafia. Y pa' toda la mafia argentina. Ahora sonando en la bocina una pista vacilona. Y en pleno baile en la noche se descontrola. Botella de champaña en cuatro guachas bien culona. Las mujeres solteras viven moviendo la cola. Y mi compañero mano arriba la pistola. Que se vean su peli que a mí me chupan bien la pija. ¿Qué onda compañero? Estamos a pleno. Guarda el fierro que no se te escape. Mucho gato en la zona, pero siempre lo dejo con la lona, porque lo traiga no se lo perdona. Siempre ando con una diablona. ustedes no bancan la toma, son de la villa pero no villeron. Que tenga pistola, no sos pistolero. Vos te apadrinás con un par de rastreros. Los vagos en la esquina no son traicioneros. Ella es simpática, toma tu si se pica. En la celda me hizo la visita higiénica. Vos te has hecho pero no andas ni con réplica yo me llega por Yo muevo la rama, la salsa, la fiamma. Si no me creen, no me hago ni dama Todas esas putas las tengo en mi cama. Y pelean con la gorra cuando a mí me allanan. Cuando llega el mister, mi bandeja no anda con chiste. De lo hago nada aprendiste. Quédate porque vos quisiste. Mordiste la mano de donde comiste. Cumbia, cumbia mafia. A la mafilia. Argentina. Ustedes saben que se juntaron los mejores. Una pita vacilona Y en pleno baile la noche se descontrola. Botella de champán y cuatro guachas bien culona. Las mujeres solteras viven moviendo la cola. La la la.